i ovaj praznik kao i svaki drugi praznik plodet je snažno osjećanje osjećanje koje je snažno i silno i sveto vječno i neprolazno i zbog toga kad god praznemo crkvene praznike ne možemo da se ne začudimo kako to da ih praznemo mi u ovom vremenu, u ovom vijeku, a da su ih praznovali mnogi prije nas, prije deset vjekova, prije 15 vjekova, prije 20 vjekova. Je li moguće da postoji nešto što se tako dugo stvari razvije i ne samo da ne povijedi, nego kako vrijeme prolazi, onako jako se najavljaju. I onda dođe taj taj trenutak u vremenu, to nešto se desi i prođe. I onda vidimo kako da i prokati buku po vremenu. I kako izgube silu. Sve ono što je najavljivano kao izuzetno važno. U te mjere važno da ako propustiš vidiš fizičko da silovaštvo, tako je najavljivano. I kad prođe taj dan i vidiš plakat ili tu najavu, dan posle dešavanja vidiš kako u stvari sve to prazno. Pogotovo ako najdeš neko se mjesec ili dva dana, a imamo često vidimo po ovim ulicama i velikim ovim plakatima, nešto što je ostalo, što je davno ljudi koje ovdje praznujemo i duh koji nameće svijet, da to dva različita duha. Jedan slabiji od vremena, odložen vremenu, ograničen vremenu i potpuno nejak pred udarcem smrti. I drugi koji je iznad vremena, koji je jači od vremena, koji je jasniji od smrti. I današnji vojsku svetih apostola Petra i Pavla razvijemo i doživljavamo i imamo upravo na takav način. Jer apostol Petar je raspet naopako da Apostol Pavl je glavo osjećena našem dosta A kad pogledamo kako se najavljuju i kako moćno govorite svetim liturgijama, ko bi rekao da mu je glava osjećena? I da li mu je uopšte glava osjećena? Da onaj ko je glava osjećena obično ne govori, nego je jezik isplažen i potrebno nemoćno da izgledati. A ovdje imamo nekoliko me glava osjećena prije više od 2000 godina, a potilično moćno govori na svetoj liturgiji. Pa ga najavljujemo kao čitanje iz svetog apostola Pavla, neposredno reč oglašavanje samog gospoda. Tako me čast gospoda ovdje da govori nešto malo ispred njega. I moram se spitati, braći i sestri, kako je to moguće? Kako je do toga došlo? Kako se desilo? A pa tajna je, brate i sestre, i sila, jer u ljubavi ne može misliti da je sila u nečem drugom, nego je sila u ljubavi. U ljubavi koja je sam Bog i ljubav koja se iz njega istavlja, iz njega ishodi, spušta na svete apostole i kroz njih se izgleda na svijet. Suština sila sama srž sile Božije i tajna te sile jeste ljubav. Ne bi Bog nije bio tako moćan da nije moćan u ljubavi. Ne bi ni sveti apostoli bili tako moćni da nisu bili snažni u ljubavi. Niti bi ih dodano na naših slavu. I zbog toga je tajna svih crkvenih praznika, pa i svi pravnici nas da pozivaju na ljubav, ali dublju rješenju evanđelsku A nema veća ljubav, kako kaže sama ljubav, to je sam Gospod Isus Hristos, doda ko život svoj položi za prijevnje svoj. To je najveća ljubav. A ta ljubav se pojavljuje kroz ličnosti svetih, ti, brate i sestre, bio je da ti, baš mi koji smo danas ovdje sabrali, a i mnogi drugi, sabrski rod, upozna Boga koji jeste ljubav i da se sjedini sa Bogom koji jeste ljubav. To je bila njihova najveća briga i njihova najveća sveta. I možemo li da zamislimo, nego nije to baš danas tako ovako, s obzirom da živimo vremenima mrzim, znamo, vremena velikog samoljublja, koja je velika, velika prepreka za život u crkvi. Jer u crkvi, ako je išta strano, i jedan osjećaj koji je osjećaj samoljublja, sebenost. To je osjećanje koje je potpuno suprotno sa onim koje je eliminirao crkvu. Sa osjećanjem ljubavi, da se žrtve za bližnje. I zbog toga ovaj praznik kao i svaki drugi. Treba da doživimo kao pravno ljubav i da se divimo, jer u stvari sveti i sveti tohvare, veliki trud svetih Božih ljudi, sveti Kalosova Petri Pavla, trud koji je bio pura, podržava upravo ljubav prema nama, prema svima nama. Takva želja da se spasi, takva želja da bude dobro, da ti ne bude dovoljno samo vrha, nego da ti bude dovoljno vjesnost. I to temeljna, da kažemo, zainteresovanost. Da ti ozbiljno bude dobro. I žrtva za tebe i za tvoje društvo. I moramo to ispoštovati, brati i sest. Moramo ispoštovati taj trud. Moramo ispoštovati snoj i opasnost vidjeli smo da je taj sloj sveti sloj. Otkuda sila peškerima apostala Pavla, kojima je brisala sloj? Otkuda sila da isjeduju bolest? Upravo u ljubav, jer taj sloj bio je poviven od ljubavnog žara. Od topline, velike ljubavi, taj znoj je zviran zbog toga imao silu. A ta ljubav koju mi moramo srce apostola Pavla, to je ljubav Božja. I zbog toga snoj koji je izlazio na njegove pole bio je osveštan Božjom ljubav i zbog toga imao isceliteljske moći. Zbog toga je riječ svetih apostola, brati i sestri, mnogo važno, zato što ih malo čitamo, što zbog toga bolesti. Imaju veliku silu, Željke je izgovorio um, je izgovorio i srce preplavljeno ljubav prema svaka riječ svetih apostova je puna ljubav, puna briga i kad gara, i kad bori, i kad prijeti, puna je ljubav. Zbog toga bismo trebali da poštujemo tu svetih apostova, da poštujemo njihova igra, da poštujemo njihov snov, čak i sjeke njihov uspih se ulivala. Zašto cijenim, brati srce? Kakva je sila čovjeka, kakva je sila srca onoga čija je cijenka i sebi. I to je tvoja veliki božanci moći koje nose ljudi. Ljudi sveti apostola. I mi se dojimo sa njihovih imena u ovom njihovom razlogu i ovom poslu koji je njima posvećen i koji prethodi ovom pravu, upravo zbog toga da bi nas pripremio da lijep i svečano i trezno dočekamo naše svete učitelje i autoritete naše braće i sestre. Apostolski autoriteti njihova riječ je sveštena i ne dovodi se u pitanje. Njima se ne protivo vjeruje, Apostolima se ne protivoježe autoritetim crkve. Sam Duh Sveti govori kroz njih. Iz toga kupimo se na današnji dan, na ovo predstavljanje bogosluženje njima u čas, svetočno svetu liturgiju. Okupimo se oko njihovih imena, ako se okupimo oko njihovih imena, predstavljamo se i za njihovo učenje. Čitajmo, braći se, se na ovom poslanice, sveti apostola. čitite ovo poslanstvo svetog Amanskog Sala, kakvi su poštovanje može čitane i prepisane. Koliko su samo ljudi te poslanice podstakle na velike žrtve, na mučeničku smrt, na ispovjedničku do krvu, kako su silu imali te svete poslanice. I dan danas ima. Treba ih čitati, treba ih upoznati, ne jednom, nego svaki dan čitati sve te da sila povuče i duh koji jeste u tom učenju, da pređe u nas, da nas posili, da nas prosveti, da nas učini istinskim apostolom, apostolskim učenicima i sledbenicima. Jer kako ćeš biti sledbenik apostola i njihov učenik, ako ne znaš njihov učenje? Kako ćeš ga znati koga da ne čuješ? A pa kako ćeš ga sutra koga je da Ilija koga sam ne pročitava. Stoga, brati i sestri, uzmimo, vratimo se posla dok je vrijeme za posla. Učimo malo nauku božansku, nauku apostolsku, nauku pravoslavnu. Da bi smo mogli na dan strašnog ljuda da položimo pravni ispit. To jest da damo dobar odgovor na strašnom sudu Hrista jer uzelo je svaki naš posao, uzelo je svaki naš trud, uzelo je svako naše znanje, uzelo će biti svaka naša žrtva, ako na taj dan, dan koji niko neće moći da zaobijeđe, brati se, ama baš niko ljudi, ni odavljeno, dan kad gospod opet bude došao na zemlju da sudi živu i mrtvima, Ako to da ne damo dobar odgovor, onda smo promašili proces. Promašili sa vjekove vjekove. Da do toga ne bi došlo i da nas to ne bi snašlo. Gospod je dao duha svoga, ostavio ga je tuje, evo ga se nama u njemu se sve ovo što mi radimo, sve nas je on sabrao, on nas uči i šta da govorimo, kako da se molimo i kako da vjerujemo. Sve to radi na nas. Sve nam piše, samo da čitamo i da usvojimo. A posebno počitamo sveto evanđelje riječi Gospodnju i učenje svetih apostola. Učenje koje direktno slijedi stoji iza samih riječi Gospodnja. Prvo riječ Božja ukrajinski dobar odgovor damo. Dobar odgovor je život u svetom Jelizeu i da tako uđemo u carstvo nebesko. To čekamo od svetih apostola, od njih primjeni, od njih blagosloveni i od Boga njihovog i našeg. Amin. Bože. Što sam